insanın bugünkü günümüzdə, yəni ətrafımızda olan cahil insanlar hansılar ki, e, ibadət etməsinlər deyə, e, bütün dünyanı qazanmaqdan ötürü cümələrin, meçidlərin, bütün ibadətləri tərk eləmək, yəni e, özünə də müsəlman deyim, heç bir şey eləməməkləri qiyamət günü onlara heç bir üzür qazandıra bilməyəcək. Bizə yenə deyirəm, bizə qalağımız nə qalacaq? İbadətimiz, dinimiz qalacaq. Yəni, nə qədər yəni çalışsan, səy göstərsən, yox, ə, üç gün, ə, e, bir cümə getməyim, iki cümə gedərəm, bəlkən biraz belə oldu, bəlkən biraz elə oldu. Bunlar hamısı şeytan nə idi? Torlarıdır, şeytan hilələridir. İnsan bilməlidir ki, cümə günü cüməyə getməlidir, imamın dalında olmalıdır, cüməsini qılmalıdır və, və s. Qalan şey, yəni insan istəyir sutkanın 20 saatını istəsin, istəyir 54 saatını istəsin, istəyir buradan Rusiyada geçsin, istəyir nə bilim, hansı dövlətə geçsin ki, işdən ötürü insan əgər etiqad edirsə ki, onun ruhu canından çıxmayacaq, hətta sonuncu damla ruhusunu almayana qədər. Necə ki, e, bəzi hallarda, yəni ölüm əyağında görürük ki, insan can verir, ölə bilmir. Yəni, kimsə belə hadisələri eşdir, yadına düşər. Görür, ölü can verib, canı çıxa bilmir. Deyirlər, yəqin su deyib su verin. Suyu verirlər, iki qurtum içən kim neyiniyir? Ölə bilmir, çünki onun ruhusu bitməyib. O iki qurtum su getməlidir ki, löv məhvuzda o buruzun tam aldı qeyd olunmalıdır. Bu ondan sonra iki qurtulanda nə eləyir? Dünyasını dəyişir. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda bəzi qardaşlar belə bir e, əhvalat danışırlar ki, səhv edinəmizə hansısa dövrdə, yəni e, insanlardan biri quyun dibinə düşür, quyun dibinə düşür. Və axtarlar, axtarlar, onu tapa bilmirlər. Bir də baxırlar ki, səsi quyun dibindən gəlir. Çıxardırlar, Görürlər paltarı zadı, yaş və və s. dəyişdirirlər, yedi, sü südün zadını, içi, nə qədər süd içizdirirlər ona. E, yəni, deyirlər, neçə saat orada qalıb ac olub da. Sonra soruşurlar ki, nətər oldu sən quyuya düşün? Deyir, heç deyir, quyunun içindən belə gedirim, əyağımı belə atdım, belə atır, elə düşür, ölür. <laughs> Göstərən də ölür. Yəni, alimlər buradan istimbat sadır ki, o birinci halda ölüm yazılmaz. Çünki onun südü qalmışdı. Ruzu bitməyib bu insanın. Ruzu bitməlidir ki, ölüm nə olsun? Haqq olsun. Yəni, həqiqi mənada za, həqiqi mənada bugünkü də yəni, ətrafımızda olan toplum, yəni özlərini İslam'a nisbət eləyən insanlar, əgər onlar dini Allahın izni ilə bizim başa düşdüyümüz başa düşməyə çalışsaydılar, onlar üçün bu dünyada yaşamaq nə olardı? Hasan da olardı. Nəinki ətrafımıza, hətta bütün dünyada olan insanlar, onların içində yahudiləri, bütpərəsləri, müşrikləri, nasraniləri, kimləri, kimləri, hamısı dini, yəni Allahın zilə Quran və sünnənin işığında başa düşsəydilər, onlar üçün bu dünyada yaşamaq nə olardı? Hasan. Onlar dünya malına görə bir-birlərini qırmazdılar, əzməzlər. Vəsfəyə görə alçaqlar eləməzdilər. Və yaxud da nə qədər ətrafımızda mündaçılıqlar varsa, həqiqi dini başa düşən insan onu eləməz, etməz. Və insan yaşar ancaq Allah rizası üçün və ölümü də istər kimi üçün olsun, ancaq Allah üçün. Və həqiqi də müsəlman da, bax, bu etiqadla da, yəni yaşamalıdır.